บุ๊กทูสิบสี่ฟิวเทนสีฟาวหิมะสีขาว Sneen อร์วิดพระอาทิตย์สีเหลืองโซลเนอร์กูล ส้มสีส้ม Appelsinen er orange. เชอร์รี่สีแดง Kirsebæret er rødt. ท้องฟ้าสีฟ้า Himlen er blå. หญ้าสีเขียว Græsset er grønt. ดินสีน้ำตาล Jorden er brun. เมฆสีเทา Skyen er grå. ยางรถสีดำ Dækkene er sorte. หิมะมีสีอะไรสีขาว Hvilken farve har sneen? Hvid. พระอาทิตย์มีสีอะไร Hvilken farve har solen? Gul. ส้มมีสีอะไรสีส้ม Hvilken farve har appelsinen? Orange. เชอร์รี่มีสีอะไรสีแดง Hvilken farve har kirsebæret? Rød. ท้องฟ้ามีสีอะไรสีฟ้า Hvilken farve har himlen? Blå. หญ้ามีสีอะไร สีเขียว Hvilken farve har græsset? Grøn. ดินมีสีอะไร สีน้ำตาล Hvilken farve har jorden? Brun. เมฆมีสีอะไร สีเทา Hvilken farve har skyen? Grå? Si dam. Hvilken farve har dækkene? Sort?